हाउ को बि गोठ जंहिंखे अॻु नाश कयोसूं तंहिंजे रहाकुन पंहिंजनि पैगुंबरनि ते ईमान न आंदो हो पोइ ही ईमान आणींदा छा